mujohidlar takbirlar ayting qalblarimiz oromlar olsin takbir ayting bu kofirlarning vujudiga qo'rquvlar solsin vujudiga qo'rquvlar solsin haqni har kun har joyda ayting fitna fasod butkul yo'qolsin bu najas din dushmanlarining kufri ketsin shariat kelsin ko'krak ketsin shariat kelsin ey mo'minlar takbirlar ayting qalblarimiz iymonga to'lsin azizlikka jihodlab qayting shariat yo shahodat bo'lsin shariat yo shahodat bo'lsin takbir ayting balandroq ayting uyqudagi sherlar uyg'onsin ahvoli tang islom ahlining musulmonlar endi qo'zg'olsin musulmonlar endi qo'zg'olsin musulmonlar takbirlar ayting qusralardan dil tozalansin davri keldi tavhid ahlining kofir mushriklar jazolansin kofir mushriklar jazolansin ey mo'minlar takbirlar ayting qalblarimiz iymonga to'lsin azizlikka jihodlar qayting shariat yo shahodat bo'lsin shariat yo shahodat bo'lsin takbir ayting alam ketsin chin muhabbat qalbda joylansin islom nuri olamga yetsin zulmatlardan nurga aylansin zulmatlardan nurga aylansin tark etmaylik qur'on sunnatni yo'llar bitta yo'lga bog'lansin maqsad qilib ol oliy jannatni shahidlikka shirlar chog'lasin shahidlikka shirlar chog'lasin ey mo'minlar takbirlar ayting qalblarimiz iymonga to'lsin azizlikka jihodlar qayting shariat yo shahodat bo'lsin shariat yo shahodat bo'lsin uchmay dunyo zebu zariga mujohidlar jangga shaylansin musulmonlar diyorlariga o'zlaridan amir saylansin o'zlaridan amir saylansin ey mo'minlar takbirlar ayting qalblarimiz iymonga to'lsin azizlikka jihodla qayting shariat yo shahodat bo'lsin shariat yo shahodat bo'lsin shariat yo shahodat bo'lsin